Knabinoi credas malpli prisiai talentoi. Dec quin jarae knabinoi, average credas malpli prisiai proprae talentoi, ol sam agiae knaboi. Tion montras speciala priugia analiso de la internazia pisa studajo de la jaro 2018 por quiu estis encetitae pli ol quincent mil gelernantoi en septec tu landoi. La differenzoi estas des pli grandai, iu pli alta estas la economia evolu stato de lando, ca iu pli bonai estas la lern resultoi de la encetitae gelernantoi. Scientistoi de universitatoi en Parizo publicigis iain resultoin en scienza periodaggio. La organizo pri economia cun laboro caitis volvo, o ecodo, cutime plenumas la pisa studoin la ritmo de tri jaroi. La internazia comparo de gelernantoi amplexas la tridec hoc o statoin, cae crome tridec quar pluain landoin apud la capabloi en matematico, naturscienzoi cae en legado, estas encetitai per la consento pri certai eldiroi ancau sintenoi de la gelernantoi. En la jaro 2018, unu el tiui eldiroi textis, Ciam mi mal succesas, mi timas che mi eble ne havas suffice da talento. Rilate al ciui encetitoi, quartec sep procentoi de la knaboi, cae sestec unu procentoi de la knabinoi consentis pritiu el diro. La credo, che ili estas mal pli talentitai ol knaboi, povas mal helpi la memfidon de knabinoi, cae povas conduci al tio, che ili mem protectas sin, cae tiel evitas defiain situazioin cae chansoin, scribas las sciencistoi. Ili vidas la causon por tiu resulto en sexo specifa stereotipo pri talentoi. Lautio knaboi estas consideratae pli talentitae en multae campoi, precipe en matematico, ol compare cun ili knabinoi. Pli fruae studagioi rezultigis, ke che patroi credas che iliai virai idoi estas pli talentitae ol knabinoi cae plei multae ge knaboi presentas plen crescan viron se ili volas desegni intelligentan personon. Saudi Arabio estas la sola lando en la Pisa studajo en kiu knabinoi credas pli forte pri talentoi ol knaboi. Ce ciui aliae landoi estis inverse. En la plei parte alt evoluintai o ecodo La differenzo inter la sexo e concerne tiun demandon montrigas pli forte, ol en la cetera statoi. Quan cam tie ancao la sam nivelezzo de viroi cae virinoi, estas pli forte realigita. Tiun paradoxan resulton la autoroi de la studajo derivas inter alie el tio, che en la pli bonstata e socioi, la individuetsismo, estas pli forte ancrita, cae che mem realigo cae mem presento havas pli grandan signifon. Las cientistoi trovis mal vastan statistican contexton cun la pretezzo pri concuro, cio estis mesurita laula el mi shatas labori en situazioi en cioi temas pri concuro, Tie la differenzoi inter la sexoi estis proximume same fortai, ciel ce la credo pri la propra talento. Simila tio estas ce memfido, cae la attendo labori iam en profesio de informa cae comunica tecnico. En ciui tiui categorioi, la knabinoi havis mal pli altain mesur valoroin ol la knaboi. Laula resulto de la prilumigo, En Germanio, la sexo specifai talento stereotipoi estas pli fortai ol en la oecodo averaggio. Surprisis la esploristoin che la sexo differenzo vide al credo pri talento concur capablo cae memfido estis des pli granda, ju pli lern capablai estis la gelernantoi, quancam productivae knabinoi povus vere credi pri la propra talento, tamen signife pli da bonae lernantoi consideris sin talentitae ol bonae lernantinoi.